La lingvo besonas activain contribuantoin. Che Esperanto estas pli facile lernebla ol aliae lingvoi, exemple la angla, tio estas nearefutebla facto. Tamen tiu facilezzo ja ne signifas che Esperanto estas simpla lingvo, char gia estas la cele internazia lingvo. Kai internazia comunicado tute ne estas simpla afero. Ja ne nur existas lingvai baroi inter la popoloi cae landoi, kiel ni hodiau bone vidas, estas ofte grandai ec acrai culturai malsametsoi, cae tion montras la jus occasinta pint conto de la go sep statoi, la economiai interessoi povas forte malcongrui. Internazia lingvo dotevas helpi transalti ancau tiuin, ne lingvain baroin. Tion la lingvo nur povas attingi, se gi estas tute mal simpla, do che gi ebligas comunicadon je vere alta nivelo. Por tio necessas clarezzo cae detalemo. Propagandi esperanton cun la argumento pri la facilezzo de la lingvo – do estas tute mal tauga, ja ec misquida signalo. La argumento pri la facilezzo de la lingvo al parolas unua vice tiuin, kiui havas nesuffician fidon je la proprae fortoi. Do homoi, kiui iam devis occupigi pri lernado de fremda lingvo en lerneo, exemple la angla, cae kiui rimarcis che ili appenao progressas cae restas malgrau multiara lernado, daure ie malalta nivelo de la lingvo regado. Sed esperanto en tiai casoi ne povas servi kiel alternativo, char la eblezoi por applichi la lingvon, anstatau exemple la angla, estas nur tre limigitai. Do esperanto ancora ne povas plenumi la espero in de tiai homoi. Existas ancau la exemplo de Hungario, quie universitatai studentoi devas pruvi per exameno la scipovon de fremda lingvo. Tio povas ancau esti esperanto, do multai studentoi electas esperanton pro gia facilezzo, char tio electo signifas minimuman penon. Cai post la exameno, ili rapide forgesas la lingvon. Simila estas la situacio pri la lernado de Esperanto per la interreta kurso Duolingo. Iam pli ol okcent mil homoj eklernis Esperanton, sed lau mia takso pli ol naŭdek de la eklernintoj kaj eĉ finintoi, post la kurso perdas la intereson pri la lingvo al paroli granda nombron da homoi per la argumento de la facilezzo de la lingvo, do productas granda nombron da el revigintoi. Veci esperoin, in poste ne estas plenumeblae, cio acidigas la medion de lingvo lernado. La laumi succes promessa voio por funcciigi esperanton ciel internazian lingvon estas la alparolado de homoi kiui ja bone capablas lerni fremdain lingvoin, ca kiui tial tiu rilate havas bonain sentoin. Por tiai homoi esperanto povas plenumi alian funccion. Gi povas privastigi la intelectan, lingvan cae socian horizontoin. Tiui homoi povas atingi lingvan nivelon, kiu permessas al ili ne nur compreni la lingvon, sed ancau mem verci articoloin cae paroli publice. La procentajo de tiai capablai homoi inter la esperanto parolantoi estas nur tre malgranda. Por la crescado de la lingvo, estas besonatai pli da homoi, ciui active contribuas alla vivo de la lingvo. Oni devas al paroli tiain homoin per la lingvo mem — ili legu kai audu interesa in texto in en esperanto kai tiel ricevu la instigon lerni la lingvon por mem povi aktive partopreni en la lingvo comunumo tiel esperanto povas doni gioion al homoi la esperanta retradio contribuas al tia evoluo